كتبت قصيدتي والقلب دام وعيني لا تمل من البكاء وفكري يا صيح بي شرود وشعري خط من قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون Reci, Allahu put jedini pravi put. Nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da moli pobavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakupani. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Dobro, da nastavimo. To je u cijelini, draga braća, vezano za daif hadise. Dakle, nećemo više govoriti, postoje još neke druge vrste daif hadisa, ali uglavnom mi smo u cijelini spomenuli te najvažnije e, vrste daif hadisa, na koje vi možda možete naći susretati se dakle posebno sada kada se prevode ovaj knjige i kada nađete između ostalo da Buharija, Buharija bilježi tu predaju ta Alikan kao Mualet predaju ili da je ova predaja ovakva ili onakva da imate dakle predstavu o čemu se o čemu se radi sljedeće poglavlje o kojem ćemo govoriti jeste merfu napišite kao merfu hadisi znači završili smo sa slabim hadisima sad govorimo o govorit ćemo o merfu mevkuf i maktu hadisima na. merfu hadis ili predaja merfu sa ajnom na kraju merfu merfu dolazi u jeziku od riječi refa što znači uzdignuti od riječi refa što znači uzdignuti a u terminologiji merfu predaja jeste ona predaja koja se pripisuje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Znači koja se pripisuje poslaniku sallallahu bez obzira radilo se o riječima, djelima zapiše dalje bez obzira radilo se o riječima, djelima potvrdi ili opisu Allahova poslanika. To je dakle merfu, to je merfu predaja. Sve ono što se pripisuje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem od govora, od djeci, od djela potvrde, odobrenja, opisa fizičkog ili moralnog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I zato se možda naći bileži je Buhari, na primjer ovo bileži predaju Buharija marfuan. Znači da je od pri, pripisuje poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, a ne nekom, a ne nekom drugom, da je pripisuje poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. I kao je kod hadisa kad smo govorili da imamo hadis jel da eh, da je hadis ono što se pripisuje poslaniku sallallahu alejhi ve selleme odgovora dijela potvrde i opisa. Isto tako i ovdje kod marfua imamo marfu al qawli, ono što se pripisuje poslaniku od riječi, marfu al ameli, ono što se pripisuje fi'ali, ono što se pripisuje poslaniku od djela, marfu, uh, marfu taqriri, ono što se pripisuje poslaniku od potvrde i odobrenja i marfu al wasfi, <clears throat> ono što se pripisuje poslaniku od njegova od njegova opisa, a nema potrebe da ovo, da ovo spominjemo, jer smo već spominjali kada smo govorili o definiciji definiciji haditha. Sada zapišite maukuf. Dakle, ovo, je bila, ovo su bili marfu hadithi ili marfu predaje, a sada maukuf. U jeziku ova riječ eh, dolazi od riječi wakafe, što znači stati, zaustaviti, wakafe. A u terminologiji, to je sve ono što se pripisuje ashabima <coughs> od govora, dijela, potvrde ili opisa. Znači vidite koja je razlika između merfu predaje i mevkuf predaje. Znači, merfu predaja doseže do poslanika sallallahu alaihi vseleme. Ono što se pripisuje poslaniku sallallahu alaihi vseleme, od govora, riječi, dijela, potvrde, opisa, dok, kad je u pitanju mevkuf predaja, <clears throat> to je ono što se pripisuje ashabima, nekom od ashaba, od njegovih riječi, dijela, potvrde, opisa i tome slično. To je, dakle, mevkuf, mevkuf predaja. I zato, na primjer, imate određen haditha gdje se ulema razilazi da li je to marfu ili mevkuf predaja pa neko spominje ova predaje marfuan pa drugi učenjaka kaže ne ona nije marfu pred, predaja već mevkuf predaja hoće da kaže da nije vjerodostojno od poslanika sallallahu alejhi ve selleme e, već da je od nekog od ashaba da se pripisuje nekom od ashaba na tako na primjer kažemo e, ono što je prošireno i poznato među ljudima hadis da kada bi se vagao iman Ebu Bekra sa imanom, imanom umeta, prevagnuo bi iman Ebu Bekra. Ovo nije merfu predaja. Ovo nije merfu predaja, već ovo meukuf predaja. Predaja koja se spominje od Omara ibn Khattab. Ne morate, samo navodimo kao primjer. Od poslanika, salallahu alihi vseleme, ne. Znači ovo nisu riječi poslanika, salallahu alihi vseleme. Na. I kod, I kod, draga braćo, meukuf predaja, imate, kao što rekao smo, meukuf el kauli. Dakle, ono što se pripisuje ashabima, od riječi. Kao, na primjer, riječ, e, e, riječi Alija radijallahu anhu, hadithun nas bima ja'rifun. Ljudima pričajte ono što oni znaju. Eturiduna riduna Allahu wa Rasulu, želite da se utjera u laž Allah i njegov i njegov poslanik. Da se utjera u laž Allah i njegov poslanik. Ili primjer za fi'ali, za postupak ashaba, riječi Buhari je na primjer wa amma ibn Abbas wa huwa mutayammim i Abdullah ibn Abbas je klanjao kao imam a bio je mutajemmim, to jest pod tajemmumom. A primjer, dakle, za takriri, za neku potvrdu, jeste da neko od tabijaina kaže da je uradio to i to ispred nekog od ashaba, pa mu je taj ashab to odobrio, nije ga ukorio i tome slično. I za sife normalno opis, da se nešto prenese od opisa ashaba, radi Allahu anhum ajma'in. Radi Allahu anhum ajma'in. Na. Jeste shvatili ovo? nije inša Allahu ta'ala ništa teško. Imamo, <clears throat> ovo je sada <clears throat> bitno da spomenemo, imamo određenih predaja koje su me u kuf predaje. Dakle, prenose se od ashaba. Ali one imaju propis merfu predaje. Kao da ih je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao. Dakle, izgovori je ashab. Spominje se da je ashab rekao. Ali one imaju propis kao da ih je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam. A vidjet zašto i iz kog razloga napišite meukuf predaja će imati propis merfu predaje u sljedećim slučajevima. Pod broj 1, da ashab koji nije poznat po prenošenju od ehlu kitabija spomene nešto čemu nema mjesta i ičtihadu, niti se veže za neko jezičko pojašnjenje i tome slično. Dakle, kada nas ashab, draga braća, obavijesti o nečemu, o nekim stvarima gdje nema mesta ištihadu. Ne može čovjek da ištihadi. Nije neki propis šarijatski pa on vadi taj propis iz određenih hajeta, tekstova, kuranski ili hadijski, već se radi o nečemu gdje nema mjesta ištihadu. U takvim situacijama, ka, primjer, šta je primjer tome? Da nas ashab, na primjer, obavijesti o stvarima koje su se desile u prijašnjim narodima. U prijašnjim narodima. Da nas obavještava, da nam govori šta se desilo u prijašnjim generacijama. Dakle, tu nema mjesta ištihadu. Ovo se ne može znati osim na osnovu šarijatskog teksta. Osim na osnovu šarijatskog teksta. Ali smo uslovili i rekli pod uslovom da ashab nije poznat po uzimanju od ehlu kitabija. Jer ako je ashab poznat, na primjer, da prenosi, da spominje, predaje od ehlu kitabija, postoji mogućnost da, je, da, su to, da se radi o israilijatima. Da se radi o israilijatima. I zato ako nas ashab obavijesti o takvim stvarima, ili na primjer da, da nas ashab obavijesti o događajima i predznacima sudnjega dana. Da nas obavijesti o velikim ili malim predznacima sudnjega dana, onome što će se desiti od bitki koje će se desiti pred sam sudnji dan i tako dalje. Tu nema mjesta ištihadu. Asham ne može ovo da kaže na osnovu svog ištihada. Dakle, u takvim situacijama kažemo, iako je to melkuv predaja, ona ima propis merfu predaje. Kao da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Možda da navedete primjer kao kada bi nas ashab obavijestio o stvarima koje su se desile u prošlosti poput početka stvaranja ili da nas obavijesti o stvarima koje će se desiti pred sudnji dan. To je bilo pod broj 1, kada Melku predaja ima propis Merfua. Drugi, pod broj 2, druga situacija, drugi slučaj, da ashab uradi djelo koje ne može biti plod ištihada. Poput namaza pomračenja koje je klanjao Alija radijallahu anhu pomračenje znači normalno ili pomračenje sunca ili pomračenje mjeseca na koji je klanjao Alija radijallahu anhu sa više od dva rukua šta ovo znači pomračenje klanja se kad je pomračenje sunca ili mjeseca klanja se klanja se dva rekata ali ima više od dva rukua namaz pomračenja sunca ili mjeseca znači klanja se dva rekata poželjno da se uči što duže. Kao i obično, kao i svaki namaz, znači počinje se imam uči fatihu, zatim nakon toga suru. Zatim nakon toga odlazi na ruku, pa se vraća sa ruku i ponovo uči. Nastavlja i dalje da uči. Zatim ponovo ide na ruku, pa se vraća sa ruku, a zatim nakon toga ide na seždu, dvije sežde, pa se vraća na drugi, na drugi rekiat. Na drugom rekiatu isto tako. Dakle, klanja, uči suru, ode na ruku, vraća se sa ruku, pa ponovo uči, pa ponovo ide na ruku. Nastavlja. Nastavlja, na primjer, ako je uč, počeo da uči suru al-Bakara, je poželjno je da uči što duže. Ako uči suru al-Bakara, došao do pola sura al-Bakara, nakon toga nastavlja sa drugom polovinom sura al-Bakara. Ja, kad je ili pomračenje mjeseca, ili pomračenje, ili pomračenje sunca. Da, da. Više od dva rukua. Sa, hikmet, mudrost u tome, Allah te ve taala najbolje zna. Jel da, je možeš na jednom rekatu da učiš dok ne prođe. Ali kako iz kojeg razloga hikma, Allahu mudrost, sigurno da ima mudrosti, Allah te barake ve taala najbolje zna koja je mudrost u tom. Znači ovaj post reci brate. Da, da, sunnet se klanja. Da. Ne, ne, bez zana i bez zakameta, nego se poziva uh, eh, as-salatu al-jamia, znači zajednički namaz. Znači ne mreš sam. Sam. poželjno je u džamatu. Ti klanjaš i sam, ali poželjno da, da, da bude da se klanja u, u džamatu. U tom momentu bi trebalo, na primjer, proučiti tako da se Ne, ne, ne, nego se poziva. As-salatu al-jami'a, zajednički namaz, poziva se zajednički namaz da bi se obavio dakle taj namaz, a ne uči se dakle je zanika. Znači ovdje ovak, ovakav postupak Alija radijallahu anhu, ovo ne može biti plod ištihada, jel de? Ne može ovim stvarima da ištihadi. I zato ako, kad nam, na primjer, eh, muhaddisi prenosi da je Alija radijallahu anhu tako postupio, dakle to je meukul predaja, dakle pripisuje se ashabu Ali neko djelo, ali nema mjesta tu ištihadu. Ovako dijelo ne može biti plot ištihada. I, i zato kažemo, ova, ova predaja ima propis merfu predaje. Kao da je, poslanik, kao da je rekao da je poslanik sallallahu alaihi wa to uradio. Jer jasno, braćo? Dobro, sljedeći primjer. Na, <clears throat> pod broj 3 sljedeći, jel de? Riječ je ashaba, naređeno nam je to i to, ili zabranjeno nam je to i to, ili od sunneta je to i to. Dakle, kada neko da shaba spomene u mirna, naređeno nam je, onda je to sigurno naredba od Allahova poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Isto tako kada kaže, zabranjeno nam je, kao na primjer, primjer za prvu predaju, umire Bilal a ješfe'al adhan wa al iqame. Naređeno je Bilalu da ezan uči parno, a i kamet neparno. Da ezan uči parno, dakle, od dva puta, a i kamet uči neparno. Recimo ovu predaju, ovu predaju bileži Buhari i Muslim. Umire Bilal a yashfa al adhan wa yutira al iqama. Bilalu je naređeno da je zanuči parno, a ikamet ne parno. To je primjer za naredbu, kada ashab kaže dakle naređeno nam je. Dakle, ovo je propis mrfu predaje. Znamo da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme to naredio. I na primjer primjer kojeg pisac spominje za zabranu riječi sahabike Ummu Atije nuhina ani tibail dženaiz zabranjeno nam je da slijedimo dženazu dakle, Ummu Atije sahabika zabranjeno nam je da slijedimo dženazu, da pratimo dženazu <coughs> normalno za žene isto Buharija i Muslim od Ummu Atije sahabika po imenu Ummu Atije primjer kada ashab kaže mine sunne <coughs> također predaja koji bileži Buhara i Muslim, kada Enes radijallahu anhu kaže, mine sunnati iza tezavuđe il bikra, ala tajibi eqama indaha saban. O sunneta je da kada se čovjek oženi sa devicom, po drugi put dakle, a, a, a ima prije toga udovicu, da kod device boravi sedam dana. Dakle, kada se oženi devicom nakon udovice, sunnet je da kod device ostane sedam, sedam dana. Na. I kad ti je prva i devica ostaješ kod nje čitavo vrijeme, normalno. Ali govorimo kad, kad čovjek ima više od jedne žene, jel de? I onda ima raspored, jedan dan kod ove, jedan kod ove. Ali kad se oženi na početku sa devicom, dakle, a već ima jednu ženu kod sebe, onda da dakle, ostaje kod te device sedam dana. Sljedeći slučaj, da ashab spomene tefsir koji se veže za povod objave ajeta. Ovdje ćemo inša Allahu ta'ala da se zaustavimo, pošto je već vrijeme isteklo. I Melkuf, dakle, draga braća, normalno služi kao dokaz. Melkuf predaja služi kao dokaz jer ona ima propis, rekli smo, Merfu predaje. A Merfu predaje se predaja koja se pripisuje poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, i čim je vjerodostojna, znači normalno pod uvjetom da je vjerodostojna. Ove predaje, Merfu, ne, ne mora značiti da je Merfu da je vjerodostojna, može biti slaba. Može biti sahih, hasen, daiv. Isti slučaj i sa Melkuf predajom. Može biti sahih, može biti daiv, može biti hasen i tako dalje. Dakle, i Mevkuf predaja služi kao Mevkuf ova predaja u, koja u propisu Mevkuf predaje služi kao dokaz. Ostalo nam je samo još Mevkuf predaju, a inša Allahu ta'ala spomenut ćemo Mevkuf na bidni lahi ta'ala. Pošto je već vrijeme ovaj isteklo. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas sačuva dunjaluka i dunjalučkih iskušenja Molim ga uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od toga da se dunjaluk nastani u našim srcima. Molim ga uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grije i da nam se smiluje. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا فتشريد وهتف واغتصاب وذبح للشيوخ وللنساء سلوا بغداد كم علج عليها سلوها عن دماء الأتقياء سلوا الأفغان عن جرح قديم سلوا كابول عن نهر الدماء وأقصانا يدنسه قرود فيا لله جرح الإباء وأصبح من بني قومي أناس كما قال ابن جهم في الهجاء إذا ما عد مثلهم رجالا فما فضل الرجال على النساء فما فضل الرجال على هبوا يا حماة الدين هبوا إلى جنات ربي ذي العطاء وجدوا في النفير إلى الجهاد ولا تخشوا سوى رب السماء أيا رباه وفقنا جميعا بنصرة ديننا يوم النداء وأمن روعنا رب العباد وثبت جندنا يوم اللقاء وثبت جندنا يوم اللقاء وثبت جندنا يوم